Almar'atu salihatu almubaraka, mwanamke mwema mwenye baraka. Ta'lam annaha laysat imma'atan fi baitiha, anajijua yeye kwamba yeye si bendera fuata upepo. Fi baitiha, katika nyumba yake. Ndiyo maana ya neno immaa, ni yule anayemwambia kila mtu, mimi niko na wewe, mimi niko nyuma yako, mimi niko na wewe, utakalosema mimi basi niko na niko nalo hilo nimeliafiki huyo anaitwa imma kwa maana hawezi kuthibiti juu ya msingi wa jambo lake fulani kwa sababu ya udhaifu wa maono yake na rai yake anafuata fuata tu imma almar'atu salihatu almubaraka mwanamke mwema mwenye baraka taalam anajua annaha laysat imma'atan fi baitiha kwamba yeye si bendera afuata upepo katika nyumba yake, bali laha makanatuha fi baitiha, bali ana cheo chake kwenye nyumba yake, ana nafasi yake kwenye nyumba yake, ana daraja huyo kwenye nyumba ile. Fahiya raiyatun libaitiha, yeye huyu ni mchunga, daraja lake ni mchunga anayetakiwa aichunge nyumba yake. kapewa uchunga huu na sharia wa adau haqi zawjiha kadhalika ana uchunga wa kutekeleza haki za mumewe min ajili hadhihi riaya kwa ajili ya uchunga huu aliyopewa يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما almar'atu ra'iyatun, mwanamke ni chunga, fi baiti zawjiha, katika nyumba ya mume wake. Mchunga anatakiwa achunge nyumba ya mume wake kwa upangiliaji, kwa kuipangilia nyumba yake vizuri, malezi, wale watoto wake kadhalika kuwatazama wageni wa mume wake, kuangalia na kuwahudumia wageni wa mume wake, kuchunga mali za mume wake. Mwanamke amepewa jukumu hilo, wa mas'ulatun an ra'iyatiha, na atakuwa ni mwenye kuulizwa juu ya vile alivyopewa kuvichunga. Wengi wanawake wana kasoro ya kuto kujali vitu vya waume zao. Ndio maana zinakithiri kwao lugha za sijui sijui sijui, hajaelewa nafasi yake. Waume mara nyingi wakishaingia, wana makabrasha yao, wana begi, wana kadha, aweza akaweka mahali popote. Ameshachoka, akili yake imeshachoka, katoka kwenye fantasy, kakumbana na mambo mengi njiani mengi kazini kaja akajitupa mwingine akajitupa amevaa viatu vyake yatokea hayatokei kwa mwanamke anajua ah hii wallet ya mume wangu atakuja kuitafuta hii eh? anaichukua wallet kuna sehemu anaihifadhi amekuja na documents hizi documents muhimu hizi e, makaratasi haya makabidhiano ya shamba hizi nazihifadhi hapa. Wa kwanza atakayeulizwa na mume ni mke. Mke wangu, kuna karatasi zangu fulani nilikuja nazo juzi, mimi sijui mimi mimi sijui ziko wapi. Kwa nini kwa? Mke hajui wajibu wake, hajui nafasi yake, hajui daraja lake. Sunna, nazielewa hizi hadithi mume wake amesharudi anajua hiki na kiki hapa hiki na kipamta pale hizi ni mali za mume wangu mimi ndiyo mchunga wake kila watu mtu kwambia sijui sijui vitu muhimu vinapotea vikija kupatwa vimepatwa viko sehemu gani sijui ah idini yako hii hapa ina nini wewe yanakera sana haya kadhalika mali za mume asitoe chochote bila ruksa ya ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعنى سيما امتون صلى الله عليه وسلم اتك حديث يا معقل بن يسار رضي الله عنه عليه بكي يا امام مسلم انا سيما ما من عبد يسترعيه الله رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه ما من عبد حكون امجا ييوته يسترعيه الله رعيه ambaye amepewa na Allah uangalizi wa kuwatazama wa chini yake wachunga wake raia yamutu yauma yamut akafariki siku ile ambayo kwamba amefariki akafariki katika hali ya kwamba ghashun li raiyati ay wa huwa ghashun li raiyati hali ya kuwa amewafanyia ghishi wale walio chini yake, amewafanyia ghishi, hakutekeleza wajibu wake kwa wao juu yao, hakufanya alivyotakiwa afanye. Ghashun, aliaminiwa hakutekeleza kwenye amana aliyopewa. Ghashun liraiyatihi, akafanya mapungufu kusimamia haki za wale walio chini yake, hakuwachunga, hakuwaelekeza na kuwanasihi, akazipoteza haki zao za kidini au za kidunia. Za haki za kidini kwa raia wake, kwa walio chini yake, kuwafundisha kutawadha, wanajua kuswali, waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka saba wachapeni wanapoacha sala wakiwa na umri wa miaka kumi mpaka kafariki mtoto ana miaka 15 22 hawajui hijabu ya kisharia hawajui tahara zao hawajui hedhi zao hawajui kadha wa kadha hawajui kadha hajui kusoma alfatiha hajui kusoma alhamdu hajui Qur'ani hajui tashahudi hajui chochote maslahi yake haki zake za kidini hazipo huyu mtoto huyu mzazi huyu huyu mama huyu amefanya ghish kwa walio chini yake illa harrama Allahu alayhi aljanna isipokuwa Allah atamharamishia huyo juu yake pepo hadithi hii inawaingia wote waliopewa na Allah mamlaka chini yao kwa kuna watu wakatakiwa kuwaangalia na kuwachunga awe ni kiongozi mkuu wa nchi amiri au awe ni amiri wa safari anaoongoza watu wawili na yeye ni watatu au mwanamme nyumbani au mwanamke nyumbani wote wanaingia katika hii hadithi kama walivyosema ahlul anasema sheikh wafaqahu llah yambaghi alaina an nualima an-nisaa inatupasa tuwafundishe wanawake ma jaa an nabii sallallahu alayhi wasallam fi haqqi zawj yale yaliyokuja kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam yanayohusu haki za mume hatta turdi almar'atu rabbaha mpaka ifikie mwanamke anafanya ya kumridhisha Mola wake wa tuhaqqiqa as-sa'adata fi baitiha na ayapatikanishe maisha mema nyumbani kwake lazima tuwafundishe wanawake mambo kama haya apate radhi za Mola wake na ajenge saada katika nyumba yake anasema Sheikh وفقه الله تعالى من حق الزوج على زوجته miongoni mwa haki za mume zilizoko juu ya mke wake, kwa maana ziko juu ya shingo ya mke wake. Mke wake atakiwa azisimamie. An tutiahu fi ghairi maasiyati llah, ni kwamba mwanamke amtii mumewe katika yasiyokuwa maasi ya kumaasi Allah, kwa maana amtii mume wake katika haki zake hizo wala tataallala bishughulin an dhalika wala asijenge hoja ya kwamba ana shughuli au ameshughulishwa juu ya kuweza kwake kumtii mume wake asitafute illa na hujja kwamba ana shughuli amemshughulisha kiasi kwamba anashindwa kumtii mume wake وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم na kwa hakika aliulizwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam an khairi nisai juu ya mwanamke aliye bora zaidi kushinda wanawake wenzake فقال كسيما التي تطيع زوجها نيول أن انتيم مواك إذا أمرها فلأنكم توما فلأنكم أمرشا كما يلقوكوج حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وما يليز تومي صلى الله عليه وسلم عن خير النساء فقال كسيما التي تطيع زوجها إذا امر ni yule ambaye anamtii mume wake pale mume wake anapomwamrisha watasuruhu idha nadhar na anamfurahisha mume wake pale mume wake anapomwangalia na kumtazama kwa uzuri wake aliyokuwa nao kadhalika na mapambo aliyojipamba na usafi aliyokuwa nao kiasi kwamba mume anapomtazama hufurahishwa watahfadhuhu fi nafsiha wa malihi, na akamchunga na kumhifadhi mumewe kwenye nafsi yake na kwa mali zake. Falmar'atu salihatu almubarakatu, hivyo basi mwanamke mwema mwenye baraka, tuti'u zawjaha idha amar, ni yule anayemtii mume wake pale anapomuamuru, tami'atan an tanala hadhihi shahada, anayafanya hayo yote akiwa anatumai na anatarajia apate ushuhuda huu alghaliya, ulioghali alaliya, ulio juu kabisa, min rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, bilkhairiya, ushuhuda unaojulisha juu ya ubora mwanamke gani ni bora. Mwanamke bora ni yule ambaye kwamba anamtii mume wake. Kwa hiyo anafanya hayo mwanamke wa Kiislamu akitumai juu ya kupata ushuhuda huu kwamba umwangukie na yeye wa hiya targhabu fi dukhuli jannati rabbiha na yeye targhabu anatumai ana raghba fi dukhuli jannati rabbiha katika kuingia pepo ya Mola wake da jannati sawa sawa allati aadda Allahu fiha liibadihi salihin, pepo ambayo ameshaiandaa Allah liibadihi salihin, kwa ajili ya waja wake wema. Ma la ainun ra'at, ndani yake ma la ainun ra'at yapo ambayo hayajawahi kuonwa na jicho lolote wala udhunun sami'at yapo ambayo hayajawahi kusikiwa na sikio lolote wala khatara ala qalbi basharin wala khatara ala qalbi basharin na wala hakuna akili ya yeyote ambayo imewahi kutasawari kuyaletea taswira mambo ya neema eh, yaliyomo humo. Hakuna akili wala moyo ambao umewahi kutasawar na ukajenga taswira ya yaliyomo ndani ya pepo hiyo, kwa maana yaliyomo ndani yake ni yale ambayo kwamba hayajawahi kuswawiriwa kuswawiriwa eh, kutiwa kwenye taswira ya moyo wala akili ya mtu yeyote kama ilivyokuja katika hadithi hadithi ya Abu Huraira aliyotaja al-Imam al-Bukhari kwamba anasema Allah subhanahu wa ta'ala a'adattu li'ibadi as-salihin nimeshawaandalia waja wangu wema ma la 'aynun ra'at ambayo hayajawahi kuonwa na jicho lolote ولا أذن سمعت ولا كسكي ونسكي لولوتي ولا خطر على قلب بشر ولا آكو آه، تصوريوا آكو آه، تصويرا ومويو ويوتي على سما الشيخ حفظه الله فهي تعلم هذو من أمكمي معنى جوا أن نبيها صلى الله عليه وسلم kwamba hakika nabii wake sallallahu alaihi wasallam qala anasema kama ilivyokuja hadithi ya Abdurrahman bin Auf kadhalika hadithi ya Abu Huraira anasema idha sallatil mar'atu khamsaha pindi atakaposali mwanamke tano zake za faradhi sala tano wasamat shahraha na akaufunga mwezi wake mwezi wa ramadhani ukiwa kamili kwa maana zile siku alizopitwa alizopitwa kwa udhuru akazilipa wahafidhat farjaha na akauhifadhi utupu wake kutokamana na haramu ya zina au assihaq usagaji wa ataat zawjaha na akamtii mumewe mangapi hayo mambo manne qila laha itasemwa kuambiwa mwanamke huyo siku ya kiyama udkhuli ljannata ingia peponi ameswali swala tano ramadhani anafunga anajihifadhi na machafu anamtii mumewe mambo manne yanampa daraja kubwa kabisa mambo manne yanampa mwanamke wa Kiislamu daraja kubwa kabisa. Qila laha, ataambiwa mwanamke huyu siku ya Kiyama, udkhuli ljannata ingia peponi. Anakhiarishwa min ayi abwabil ljannati shiti, kupitia mlango wowote miongoni mwa milango minane ya pepo utakao. Sharaf iliyoje hii kwa wanawake! Fursa iliyoje hii kwa wanawake! Wanataka waambiwe nini tena wanawake? Waswali sala tano, wafunge Ramadhani, wahifadhi tupu zao na haramu, wawatii waume zao, waambiwe siku ya Kiyama, ingieni katika milango ya pepo kupitia mlango wowote mtakaoutaka nyinyi. Pepo ina milango minane, moto una milango saba moto una milango saba pepo ina milango minane yani watapata nafasi ile ya Abubakar Siddiq radhiallahu anhu kwamba ataitwa na kila mlango katika mlango peponi kuna mlango unaitwa Ar-Rayyan si ndio mlango wa wafungaji utamwita Abubakar Abubakar njoo kuna mlango wa kadha kuna mlango wa kadha wanawake watapewa khiari wataka kuingia kwenye mlango gani bibi wewe mimi nataka niingie kwa mlango huo wote atakaoingilia Abubakar Siddiq wamepata hili daraja kwa mambo manne tu wataitwa na milango minane ya pepo Fatma njoo hapa na mlango wa pili unamuita Fatma njoo huku ingia huu ingilia hapa na ule kule unamuita njoo kwa mlango huu nini hii yote hii takrim na tashrif sharaf hadhi kwa sababu mambo haya manne ambayo atayasimamia binti wa Kiislam wanaita ahlul ilmi ummahatu af'alil khair ummahat af'alil khair ndiyo mama wa matendo yote ya khairi swala saum kujihifadhi twaa